Ya hace rato te veo. Me tu meneo. Igual tu coqueteo. Es así como lo ves bailando. Me imagino tu culeo. Culeo, culeo, culeo. uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. tono de piel indígena. Una nalga grande la mueve como una máquina. Va directo al grano, no le gusta la plática. Baila raspe duro y se pega como está. me dice, uy. Papi, dame duro que eso me pone bien happy. comando mota, modo perry como Katy. es picante como uno taqui taqui. Ella me dice, uy, papi. dame duro que eso me pone bien happy. comando mota, modo perry como Katy. es picante como uno taqui taqui. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, Uy, uy, uy, uy, uy, Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Movimiento cruel, lo bate bien, lo sabe hacer. Se pone en posición y sabe qué hacer. No es quien quiere, sino el que ya quiere. enrolamos y nos sentamos en un cayuco. Era lo de menos y lo tenía chuco. Ahí mismito, yo se lo machuco. Si está muy reseco, yo se lo escupo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Me gusta eso. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy, por él. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy, presta él. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Me gusta eso. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy, por él. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy, uy, él. L y la R, a.k.a. <laughs> Hey, yo. Romelito, Loyalty, in my words. music. Easy. Romelito, the production. oh, yeah. losing my malen. Original and the frequency.